cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatā. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēt. Studijā Stela un Anģela. Kā šodien turpināsim lasīt tiesnešu grāmatas devīto nodaļu un raudzīsim, kas tad tur nu notiek – ar to uzurpātoru valdīšanu. Iepriekšējā reizē jau iepazināmies ar to situāciju, ka nu, abi melaks tiek celts pa ķēniņu, nu faktiski tie cilvēki paši viņu gribēja. Gribēja kļūt šī pilsēta par ķēniņu pilsētu, jo tajā laikā tas bija labs status, un Viņam bija arī savi atbalstītāji, kurus viņš nopirka par naudu. Tur arī bija nosaukta summa 70 sudraba seceļi no Balberītas svētnīcas. Tas ir no pagānu dieva svētnīcas, kuram kalpoja sihemieši tajā laikā. Nu, un viņš nolīgs tur visādas laupītājs un neliešus savāc arī vēl uh, vienu karotāju pulku, bet Mīlas pulks tur minēts. Un eh, ieskatījāmies arī tajā, kā notiek tā viņa iecelšana par ķēniņu un atradām, ka par to ozolu ir runa arī jau agrāk – rakstos, ka tas ir tāda, tāds koks bijis, pie kura ir aprakts tādas elku dievu statujas, no kurām iepriekš izrēlieši tika atteikušies. Un, ka iespējams, ka tas ir tas pats ozols. Un ieskatījāmies arī tajā vēstījumā, kādu nodot Sīhenas varas vīriem – Jotāms, kas ir Gideona jaunākais dēls, vienīgais no 70 brāļiem, kurš palicis dzīves, jo tajā brīdī viņš bija paslēpies, kad Abimeleks ar saviem piekritējiem apkāva visus Gideona dēlus, lai pats varētu sagrābt varu. Un viņš uzrunā šos varas vīrusu caur tādu līdzību, un svētajos rakstos līdzības ir ļoti populāras. Jaunajā darībā, ja atceramies, arī Jēzus ļoti daudzas reizes uzrunā gan mācekļus, gan arī visus savus klausītājus līdzībās. Jo līdzībās ir runa par tādām lietām, ko viņi labi pazīst, uh, arī kopjot laukus vai cīnoties ar kādiem eh, zvēriem, ganot avis. Visas šīs lietas, kuras apraksta līdzības ir labi pazīstamas. Un tāpat arī, arī šeit. Arī vecajā derībā, jā, jā. jā. Dāvidam atceries, kāda līdzība bija pa jēriņu, jā? Jā, ko teica pravietis Nātans. Tieši tā. Un viņš, var teikt, šo pārmetumu Dāvidam – izteica ļoti korekti, ļoti pat var teikt diplomātiski un būtībā lietoja tā saukto maģeutiku jeb metodi, kuru mācību sakot lietojas Sokrāts, ļaujot cilvēkam pašam nonākt līdz secinājumam, Un atcerēsimies, ka Dāvids gudrs vīrs būdams saprata, par ko bija runa. Nu, no sākuma nē, viņam nu, ļoti... Viņš tā it kā nē, nē, nē, bet tur jau ir tā lieta, ka tā ir tāda kā cilvēka um, domas, iekustināšana, ja eh, dzemdināšana. Eh, Pašam. Jā, kad šis skolotājs ar savu līdzību vai ar kādu uzrunu palīdz cilvēkam uh, dzemdēt šo patiesību un nonākt pie tās, lai cik tā būtu nepatīkama. Sākumā, jā, Dāvidam ir spūras gaisā, dod man šurp to laupītāju. Beig beigās izrādās, ka tas laupītājs esi ir viņš pats. pats. Tas esi tu pats. Tā kā redzam, ka ir ļoti uh, spēcīga šī līdzību valoda. Arī šeit, ab, jā. kad uh, dēls, tas um, Mm-hmm. <laughs> Jotams. Jotams Jā. Eh, runā, viņš arī eh, stāsta līdzībā, un viņš arī saka, nu kā, ja jūs eh, rīkojaties godīgi, iecelēt Abimelehu par ķēniņu. Ja esat labu darījuši Jeroboālam un viņa namam, ja esat atmaksājuši viņam kā viņa darbi to pelnu, kad mans tevs karoja par jums savu mm, dzīvību nežēlodams un izrāva jūs no Midiana rokas, bet jūs šodien esat sacēlušies pret mana tēva namu un nokāvuši viņa dēlus, 70 vīrus uz viena akmens, un Abimelehu verdzenes dēlu iecēluši par ķēniņu Šehamas pilsoņiem, jo viņš ir jūsu brālis. Ja nu jūs šodien esat rīkojušies patiesi un godīgi pret Jerabālu un viņa nama, tad baudiet prieku ar ab Abimelehu, un arī viņš lai bauda prieku par jums. Jā, paldies šo lasījumu. Tā tad redzam, ka jautājums šeit noliek tā kā Dieva priekšā šo jautājumu, kurš ir rīkojies taisnīgi vai netaisnīgi. Jau iepriekšējā reizē es minēju, tā ir tā sauktā dieva tiesa, Nu, var šeit tālāk tas ir arī saukts kā lāsts, bet faktiski jautājums neizsaka lāstu, ja jums notiek, bet viņš izvirza šo noteikumu, un to var redzēt taisnīgi vai netaisnīgi tikai Dievs, ka ja ir taisnīgi, lai jūs dzīvojat saskaņā ar savu ķēniņu un lai tas līdz savai nāves stundai, bet ja nav taisnīgi, lai iziet uguns no abimeleka un lai aprīs Sihems varas vīrs un pils ienītnieks. Un lai uguns iziet arī no Sihems varas vīriem no pils un aprī abimeleku. Tātad jautājuma novēlējumā iekšā ir tas, ka abas puses viena otru iznīcina. Un kas tie pa kokiem, tur ir līdzība par uh, kokiem, kuri meklē ķēniņu. Nedaudz mēs tam skatījāmies jau iepriekšējā reizē, bet uh, ir vērts vēlreiz uz šiem kokiem paskatīties. Un Olīvu koks. Eļņas koks, jā, jā. nu tvarasti tas bija olīvu eļļa. Jā. Tātad tas viss ticamāk būtu bijis olīvu koks. Šeit ir vienkārši teikt. Vīges koks. Jā, un vīna koks. Jā, vīnogais, jā. Vīnogulājs. Tātad visi tādi uh, koki, kuri nes augļus, kuri ir vērtīgi, kuri dod cilvēkam labumu un prieku. Kā pirmie divi eļļa dod treknumu, un to lieto gan ķēniņa svaidīšanai, ja mēs lasītu pirmo samēlu grāmatu 13. nodaļā, ir aprakstīts, ka Samulēls svaida to jauno ganu zēnu Dāvidu par ķēniņu, un ar šo svaidījumu par viņu nāk dieva gars. Tāpat nu, tā ir bijusi nozīmīga pārtikas viela. Varam drusciņi pat e, ieskatīties, kas par to ir teikts. Otrā ķēniņu, tā ir pirmā, bet varbūt pirmajā ar kaut kas ir. Pirmā ķēniņa 17, tas būs pat pazīstamāks fragments. 17, kur pravietis Elīs ir aizgājis – pie tādas eh, nabadzīgas atraitnes un, un sareptā, un kad viņai vairs nav nekā, un viņš nonāk tur pie sareptas vārtiem un satiek šo atraitni. 17.10. pirmā ķēniņa. Viņš celās un nogāja uz sareptu. Kad viņš nonāca pie pilsētas vārtiem, redzēja, Tur atradās sieva, kas bija atraitne, un tā lasīja žagarus, bet viņš to uzrunāja un sacīja. Atnes man mazliet ūdens kādā traukā, ko padzerties. Un tā aizgāja, lai to atnestu. Un viņš tai sauca atnes lūdzams ar savu roku man arī kumosu maizes. Bet viņi sacīja tik tiešām, ka tas kungs tavs dievs ir dzīvs, bet man ir tikai plācenis un tīnē viena vienīga pilna saujas smāko kiviešu miltu un mazliet eļņas, apaļā krūzē un raugi es esmu salasījusi kādus žagariņus un taisos visu sev un savam dēlam sagatavot, un pēc tam, kad mēs to paši būsim baudījuši, tad arī mums būs jāmirst. Bet tālāk... Nu šeit mēs jā, arī to jā. varētu pa olīvu koku lasīt, jā. Bērniņi, ir pēdējā stunda, un jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists – Jau tagad ir cēlušies daudzi antikristi. No tā mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. Viņi izgāja no mums, bet nebija mūsēja. Ja tie būtu bijuši mūsēji, tie pie mums būtu palikuši, bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie visi nav mūsēji, bet jums ir svaidījums no svētā, un jūs visi to zināt. Ne tādēļ es jums esmu rakstījis, ka jūs nezināt patiesību, bet tādēļ, ka jūs to zināt. Nekādi meli nav no patiesības. Paldies! Tā tad šeit ir pieminēts šis svaidījums no svētā, un tur ir ķēniņa svaidījums. Tātad šeit jau ir augstāka pakāpe jaunajā darībā. Un ja varam atcerēties, ka stāsts par sārepcālu atraitni beidzās laimīgi, ka viņa tomēr uzticējās Dievam, pabaroja šo pravieti un tie milti un arī eļļa, kas ir šis eh, dzīvības uzturēšanai nepieciešamais pārtikas produkts, nebeidzās, līdz nāca lietus pār zemi. Tātad eļļa šīs divējādās nozīmes vajadzīga – gan dzīvības uzturēšanā, gan ir simbols svaidījumam. Vīģe, tur ir sulas saldums un augļi. Jā, arī kad eh, nu, iesvētījāt to reļu taču. Jā, jā, jā tas ir reļu. Jā, un tas ir svētā gara arī iestiprināšanas sakramentā. Lietu eņu, tātad mēs redzam, cik ļoti labi savienojas šis, eh, pat šī līdzība līdz pat ar mūsu dienām, ar to, to sakramentu baznīcā, kur visi labi pazīstam, liela daļa ir arī saņēmuši. Un tagad vīģes koks ir sula, saldums, augļi, uh, Nu, tie koki krūmi 4,6 līdz pat 9 metri un ļoti vērtīgi uzturā. Šodien mēs arī to zinām, ka viņi ir ļoti vērtīgi un viņus ir labi ēst. Īpatnēji viņi ar to, ka vispirms viņiem parādās augļu aizmetņi un tikai pēc tam lapas pazīstami bija arī senajā Ēģiptē, Grieķijā, Romā, Dienvidrietumāzijā, kur viņus šos augus uzskatīja pat par svētiem. Un vēl atcerēties tā, garam ejot, varbūt nelasīsim šoreiz, bet atcerēsimies Mateja evaņģēlī 19. nodaļu, Un no 4. panta tur ir tāds mazs augumā vīrs. Dzahejs. Dzahejs, kurš uzkāpja tieši vīģes kokā, lai redzētu Jēzu. Arī, Bet jā. tur ir interesanti, ka tur jā. bija nosaukums sikomori vēl, jā? Tā pati vīģe, tikai viņas jā. ir dažādas, dažādi veidi. Viena ir tā meža vīģa, viena ir tāda labāka, kultivēta. Un sikamore, es eh, varu arī kļūdīties, bija tā mežonīgā. Bet šeit arī varētu uh, atcerēties vēl par vienu uh, neauglīgu vīgas koku, jā, kurš jā. ir uh, aprakstīts uh, Lūkas evaņģēlijā. 13. Uh, <clears throat> nodaļā. Tad viņš uh, stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīgas koks stādīts viņa vindārzā, un viņš nāca un meklēja tajā augļus, bet neatrada un viņš sacīja dārza kopējiem, redzi, jau trīs gadus es te nāku cerībā atrast augļus šajā vīgas kokā, bet neatrodu. Nocer to, ko tas velti, izsūd zemi, bet dārza kopējs atbildēja, kungs, atstāja to vēl šogadu, kamēr es to aproku un apmesloju, un ja tās turpmāk dos augļus labi, bet ja nē, tad nocer to. Paldies! Un šeit mēs varam nonākt pat pie tām domām, ko izsaka Bībeles pētnieki par jēgu, kāda ir šai augļu koku līdzībai. Nākošais arī vīna koks, kur ir runa par to, ka viņš iepriecina gan cilvēkus, gan dievus, un vīnu mēs redzam arī jaunā derībā. Ka Jēzus ir klātesošs Kānas kāzās, par ko mēs varam lasīt Jāņa Evanģēlī 2. nodaļā, un pavairo uh, šo, pārvērš ūdeni vīnā, pavairo šo prieku, jo vīns ir beidzies. Tur tālāk jau ir skaidrojums, kas attiecas uz pārēju no vecās uz jauno darījumu. <laughs> Bet, jā, un vīns jā. ir kā Kristus asins. Un tālāk jau ir vīns kā Kristus asins. Bet šajā jotāma sacītajā līdzībā ta, tas ir eh, attiecas uz cilvēkiem, kuri ir atraduši savu dzīves uzdevumu un nes augļus. Un viņi saprot, ka pieņemot aicinājumu pacelties kādam pāri un valdīt, viņi var zaudēt šo spēju, viņiem nebūs pat laika nodarboties ar to, kam viņi ir aicināti. Tā tad mēs varam saprast arī, kāpēc Gideons atteicās. Viņi Viņš bija, arī, aic... jā. Viņa bija, jā, saprata, ka tas ir nopietnas aicinājums. Jā, ka da. tas ir uzdevums, kas novērsīs no jebkā cita. Un tā rezultātā viņi var kļūt pat par tādiem neauglīgiem vīģis kokiem. Gideons saprat, ka viņš ir aicināts par tiesnesi un karavadoni, ne par ķēniņu. Viņš to pieņēma, saprata un pateica, tas kungs ir ķēniņš. Arī dēli viņa to jā, turpināja. Jā, dēli to turpināja un acīm redzot, viņiem, arī šiem 70 vīriem, katram bija kāds savs uzdevums, kurā viņi nesa augļus. Kā šie eh, vīna koks vai vīģis koks vai arī eļļas koks, kāds nu katram bija tā prasme vai aicinājums – Un tālāk jau mēs uh, pieskārāmies, kas ir tas ērkšķu krūms. Un nu, tas ir tāds, no kura nav nekāda labuma, viņš nekādus augļus nedod. Viņš vēl dod eh, sāpes. Viņš dod sāpes, viņš skrāpē, plēš un nedod arī nekādu pēnu. Dažos tulkojumos ir ērkšķu krums, un tas ir lielākajā daļā tulkojumu. Vēl ir tāds dārdzis, no dārza arī nav nekāda jēga. Viņš kā ieķerās, biksēs tiec no viņa vaļā, viņu noraut pat ir sarežģīti. Viņš tur ir un tā sadatas izvilkt ir grūti. Un izrādās, ka tā senajā 16. gadsimta tulkojumā poļu valodā pat tas ir tāds lietas koks, koka rāmis. Tas ir izkaltēts koks, kurā vispār nav dzīvības. Un krievu valodā tur bija černovņik, Jā, un tad pasa, kas bija uh, kristuma. Jā, sapīt. Tā, tā, tā, uh, tas ir, uh, šis černovņiks ir, Tāds teikt, ļoti dadzains, ļoti gari. Ļoti gari ērkšķi, jā. un viņi arī pat ir indīgi. Tieši viņi tā. pat izdala tādas kodīgas vielas, ka viņi pat ir indīgi. Tātad, nu tas ir krūms, kas nodara tikai post un sāpes. Nu, nu, uguns arī nu, viņi var iziet labi deg. Tāds arī izkaltis koks, viņš Savs. labi deg sauss. Tāpēc arī jautām līdzības beigās ir tieši šie norāda, kā uguns izies gan no viena, gan no otra. Tas ir šis valdnieks aprīstos savus pavalstniekus un tie paspējas aprīt arī viņu kas ir ļoti labi dažkārt redzams visās šādās situācijās, kad pie varas nāk kāds uzurpators un tirāns. Sākotnēji tā tauta trakā sajūsmā viņu laiž pie varas, bet viņš raizējas par noturēšanos, par savu varu. Un mm, agri vai vēlu rodas situācija, ka tā tauta tomēr saceļas pret to tirānu un viņu nomet. Un tas, tas var notikt dažādā veidā, bet eh, pie tā tuvāk nepaka, ne, nekavēsimies, jo ir jāskatās, kā tad notiek ar Abimelehu visas tās lietas. Nu, tā. jā, un eh, ja mēs skatāmies, kā Abimelehs jau stāsti noteica, nu, Э, kas varētu notikt. Un э, viņš teica, bet ja nē, uguns izšausies no Abimeleha un aprīs Šehemas pilsoņus un mīlu namu. Un uguns izšausies no Šehema pilsoņiem Jā. un mīlu nama un aprīs Abimelehu. Ja? Un šeit mēs arī eh, piektajā mūzus grāmatā vai atkārtot likumu grāmatā varam lasīt ja, to 12 lāstu vārdi. Lai Levīti liecina un skaļā balsi saka visiem izraēļu vīriem šos vārdus: Nolādēts, kas taisa tēlu vai izlietu veidolu amatnieka darinājumu preteklību kungam un kas noglabā to sleptuvē, un lai visa tauta atbild un saka patiesi, nolādēts, kas negodā savu tēvu un māti, un lai tauta saka patiesi, nolādēts, ka, kas pārceļ savu tuvāko robežu, un ta, eh, lai visa tauta saka patiesi nolādēs, kas maldina aklo ceļā, un lai visa tauta saka patiesi. Tieši šie eh, tādi lāsta vārdi un svētības vārdi atkal ir, jā, kad eh, kungs saka, ja tu klausīsi, klausīsi kungu, klausīt, klausīsi kungu savu dievu, ja turēsi un pildīsi visus viņa baušus, ko es tev šodien pavēlu, tad kungs tavs dievs tevi darīs augstāku par visām tautām. Un tā tālāk, tas ir svētības vārdi. Jā, un šeit, paldies par lasījumu, mēs jau varam saprast, ka... Kā Izraēļi bija darījuši tieši to, uz ko attiecas lāsta vārdi, jo jau 8. nodaļā redzējām, ka 33. Eh, pantā, bet kad Gideons bija nomiris, tad Izraēla bērni noklīda uz neceļiem, netikli kalpoja bāliem un izveidoja bālperītu sev par dievu. Tātad viņi bija cēluši šādu uh, elku dievekli, un kā redzējām arī 9. nodaļā, ka tas dieveklis bija apgādāts ar tīri kārtīgām finansēm. Tātad bija viņani, viņam ziedojuši naudu, dažādus vērtīgus upurs, un dieveklis dzīvoja labi. Viņam likas, ka viss ir kārtībā, un par šiem lāsta vārdiem bija aizmirsuši. Jā, un tā Abimeliks valdīja par Izraelu trīs gadus. Trīs gadus, jā. jā nu, nu, varēja diezgan... noturēties. Varēja, nu tas Bet ir diezgan Dievs ilgi. sūtīja ļaunu garu starp Abimeleku un Šehemas pilsoņiem, un Šehemas pilsoņi kļuva neusticīgi Abimelehe. Un arī šeit mēs varētu atcerēties mazliet Iejabu grāmatu, jā, pirmo nodaļu, kad dienu Kādu dienu dieva dēli nāca stāties kunga priekšā, un arī sātans nāca ar tiem. Kungs vaicāja sātanam, no kurienes tu nāc? Sātans atbildēja kungam, no gaitām un tekām pa zemi. Kungs vaicāja sātanam, vai ievēroji iebu manu kalpu, tam nav līdzīga virs zemes, krietnu un taisnu vīru, kas bīstas dieva un vairās ļauna. Sātans atbildēja kungam, vai tad ieps velti bijis tas dieva, vai tu neesi apjozis ar žogu viņu un viņa namu un visu, kas tam pieder. Tu esi svētījis viņa roku darbu un viņa ganampuku piepilda zemi. No diena iztiep tik roku un aizskar visu, kas viņam pieder, vai gan viņš nelādēs tevi tieši vaigā. Paldies! Tātad, saistot ar šo īņķa grāmatas tekstu mēs redzam, ka arī sātans ļaunais gars ir pakļauts dievam, un pat var teikt, ir dieva ķēdes suns, un dievs pieļauj viņa darbību, lai pārbaudītu. Un, kad ir tāda tā, sūtīts tāds kā mūsu uztverē nesaprotama nostāja, šeit manā tūkojumā dievs deva ļaunu prātu, uh, Abimeleka un Sikhems varas vīru starpā, tā ka Sikhems varas vīri lauza uzticību Abimelekam un atstājās no viņa. Pat izceļošanas grāmatā ir tāda it kā nesaprotama dieva rīcība. Nu, piemēram, palasot izceļošanas grāmatu 10 un 20, ka tur ir šīs uh, mocības, kuras kungs sūta Eģiptē, un faraons neatlaiž un neatlaiž tos eģiptiešus. Un pateikts ir, nu ir tur visas... Nocietināta jā, sirds, jā. Bet tas kungs nocietināja faraona sirdi, un tas neatlaida Izrēļa bērnus. Tā tad acīm redzot bija kādi apstākļi, ka šī sirds varēja tikt nocietināta ka bet, die, Dievs to uh, pieļāva. Un arī varam izlasīt vēl no jaunās darības Mateja evaņģēlija no septītās nodaļas. Netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tiksiet tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērat, ar tādu jums tiks nomērīts. Paldies! Paldies! Un šis teksts ļoti labi paskaidro, kāpēc ir pieļauts šis ļaunais brācība, ļaunā gara nostāšanās, jo viņš ir šķēlējs un kūdītājs starp Abimeleku un Sihem svars vīru starpā, lai būtu viņiem atmērots pēc tā mēra, ko viņi paši bija darījuši. Viņi nokāva. Nokāva cilvēkus – ka, kas bija cīnījušies par viņiem, izkāva šo ģimeni, kuras galva bija vadījis karaspēka cīņā ar apspiedējiem, midiāniešiem, un atdarīja uz labu ar ļaunu. Un citās kultūrās, pat arī reliģijās, to sauc par cēloņu un seku likumu. Un var teikt, ka tas ir dievišķis likums un to apiet praktiski nav iespējams, ko svētie raksti mums atgādina nereizi vien. Un arī Mateja evangelija 20. Eh, ceturtajā nodaļā varam lasīt, patiesi, patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs, tiekams tas viss notiks, debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs, saka Dievs kungs. Un tur, ja es runā par to, kad tas neviens vārds neiet zudībā, arī nu, vecās derības. Un šeit, 924. tiesneša grāmatā, arī tiek paskaidrots par šo konkrēto situāciju. Jau tuvāk par šo cēloņu un seku likumu. Tas notika tādēļ, lai viņa varmācība, un tas ir abimeleka varmācība, kas bija nodarīta 70 Jerubāla dēliem, kristu uz viņu un viņu asinis, lai nāktu par abimeleku un viņu brāli, kas tos pats bija nogalinājis. Un lai tās nāktu arī par Sihems varas vīriem, kur bija stiprinājuši viņa rokas, lai viņš nokautu savus brāļus. Tātad šajā pantā ir skaidri pateikts, ka tas notiek, lai piepildītos šī dieva taisnība pie šīm abām pusēm. Gan ķēniņš, kurš pastrādāja ļaundarību, gan šīs pilsētas svaras vīriem un iedzīvotājiem, kuri šo ļaundarību atbalstīja. Un arī Pāvila otrajā vēstule tesalonikiešiem tādēļ arī Dievs liek uz viņiem iedarboties maldiem, lai tie noticētu meliem, lai tiesāti tiktu visi tie, kas nelietību atzīst par labu un netic patiesībai. Paldies! Tātad redzam, ka šie likumi ir spēkā arī jaunajā derībā, Un zināmā mērā šis jaunās derības teksts pat atbild uz jautājumu, kāpēc dažkārt pat mūsdienu pasaulē brīnāmies, ka vienā vai otrā valstī tik ļoti uzticas maldiem un meliem. Iespējams, ka Dievam ir ļoti tālajoši plāni tieši attiecībā uz tām vietām, kur tas notiek. Un mēs to uh, Sapratīsim vai uzzināsim iespējams pat pēc ļoti ilga laika. Bet šodien mūsu laiks raidījumam ir iztecējis, bet nākamajā reizē jau lasīsim devītās nodaļas noslēgumu, kā ar kādām intrigām un mānīšanos pat notiek šī savstarpējā Abimeleha un Sihems iedzīvotāja cīņa, un redzēsim, kā tālāk ir tāds periods, kad soļi diezgan ātri mainās viens pēc otra, un izrēlīši turpina darīt to, kas ir ļauns, un arī redzēsim, pie kā tas noved. Šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stela un Anģela. thank you Jūs klausījāties raidījumu Cilvēku un Dieva tiesa tiesnešu grāmatā.